Bai, atxaldean. Zuk, aekaren bidez ezagutu zenuen, julen kalza da, nola pasa zen berekin lehen eh, hageman hori garai hartana? Be, garai hartan, eh, gu ginen, uh, eh, emengo gau eskoren koordinatzen. Eta orduan uh, ginen ino uh, arras uh, harremanak haremanak bagenituen, mena guti. Eta julen kalza da, biziki interesatua zen eh, bi aldetatik, alde batetik pedagogia erloan, zerbait koordinatzeko gurekin, hori aritzen baitzen orduan eh, epoka, hortan eh, bilboko talde didaktikoan. Haika hori antoratua behitzen, provinzia bako txak bazuen talde didaktiko bat. Mm. Eta hori egiten zen, ordean ipar eta harri zen, lana egiten zuen, e, kasik haste hilabete luzetan, eh? Etor, etortzen zen, eta hiru ilu, ziren, hori zen egin bazera eh, Josu Naberan, eh, eh Gabi, Gabika Kade itzen genuna, eta Juren Kaltzada. Eta hiruak etortzen ziren, beraz Bilbotik, Onat, eta direktika klasea emaiterat. Eh, Lehen bizikoko ordeak eta sen sortaz, sen itudut nik. Eta orduan, eh, zitortzen ziren handik, eta emaiten zizkiguten klase batzu. Eh, gu hori baikinen momentu hartan, eh, ialgi eh, eskualduntzen metodoak utziak ziren orduko, sobera zarkituak zirelakoan, eta hartu genuen ialgi edi metodoa, inglesetik izuritako metodo bat. Eta hoiek beste horax bat aintzina emaiten zuten, eta orduan e, sortu baitzuten metodologi komunikatiboa hori baitzen eh, justu eh, eskora baitzen eh, bidea eskoraren ikasteko eskora ikastea zen eskordun bideo biozia funtsian. eta orduan emaiten zituzten kaseak eta bau eh ziren zeran bezala kasik hastek haste guziz gurekin horren bat, horren bat terriz, eta gero saioa eman eta berriz edizu ziren alat eta argi-argia zen, eta genea aipatu behar da, justu aipatzen baituzu apez zela mm. eta justu Josu Naberan eta Alberto Gabika, biak ziren e, jurenekin egon apez e, kartzelan, zamoran. Mm. Beraz, hiruak ziren apez oiak, eta hiru ziren preso oiak, eta frankismo e, garraian, e, beraz, zamoran detenituak,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 didaktik arloan, hoiek bultzatu gintuzten ordean emekimeki jalgia di e, eh, metodoa baino aratago joatea eta pedagogiko iniziatiboa aplikatzerat eta bestalde e, eskualaren prozesua ere labortu behar eta hori uste dut e, Josu zera e, zera Juren Kalzadak bizki argi zuen gure orduko, orduko ez genuela zinez jendea eskualdun zen. Abandonoa aniz eta ikas prozesua sobera luze zen. Eta bide luze hortan galtzen genituen eta jendeak e, beraz ez, ez peitziren burura indu joten ez genituen eskualdun zen Eta orduan horrek erraiten zuen eta ordu, orduan erasik ginen uh, gogoetara hori eramaiten behar zera behar zera ikas prozesua trinkotu behar zera horren gehiago eman, aste guziz, eta gero, eh, horiek eh, horiek bestalde, behar zera ikastaldiak bultzatu, eta formula intensiua guak e, eh, e, bultzatu. Mm. Eta ikasprozesua laburago, eta eskualdun gehiago ataratuko geritura. Mm. Eta nik badut zoraitzapena, hor, hortan, e, bizinez, e, julenek zuen.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 abiatu zen Baionatik eta bukatu zen Bilbon. Eta normalki bukatzen zuen eh, eskualdeak du gero lekuko eramaiten eh, hasiko den eh, eskualdera, eh? Bai. Korrika hasiko zen eskualdera. Eta ordean, korrika hasi baitzen Sibirutik, lehen alikotz, ataratzetik, juren bera etorri zen, eta eman zion lekukoa, eta Amaia Fontani, orduko presidenta baitzen. Mm. Aikako presidenta baitzen. Eta bo, horako irudiak markatu naute. Mm -hmm. <laughs> Aipatu duzu azkenean, hor, eh, aekaren zat, eh, ba, pedagogia mailan azkenean eh, beste zerbait bultzatu zuena izan zela, julen kaltzada, beste bilagunekin batera. elkarlanean nola pasatzen zen, nolako pertsona zen azkenean uh, ahremanetan, jende ekilan? biziki goxoa,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 hainzi, edo algar ikusten genuarik bertzalde, biziki goxoa zen, baina remanetan biziki goxoa, biziki... Uh, eh, Bazoen enostez, uh, eh, iparaldearekin ere alako eh, maite mindua zen biskat eta uh, hartzen ginduen biskat... Uh, Kasek ez dakit paternalismoa ongi baina uh, babesten gintuen piskataikan eta uginen piskat uh, bere, bere bezala. <laughs> Bazen piskat hori.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 Eh, ez zituen eh, hola ipatzen, fanik ez duterako goitzapenik, baina biziki, e, politikan biziki erabakia zen, biziki e, abertzare sutsua, eta e, zinez betako behar genuen e, buru, buru eman, fer, behar genuen burukatu, fer, argi, argi zuen hor bat zeda gerla bat, eta <laughs> irabaziko genuela goitzara beron, baina etxeiak ere baginituela eta etxai eh, hoien kontra bortizki mintu zen bai. Eta bau, gogotik joren naizera bere eorzketetarat, eh, eta giara txemanen ditut, eh, ino, bizirik baitira, dut, Josu Naberan eta Alberto Gabilka, mm -hmm. eta orduko oitzapenak aipatuko ditu. Mm -hmm